Je was geskeer en daar was grond op zijn kop. David sê vir hom, as jy saam met mij gaan, gaan jy net in my pad wees. Maar as jy terug gaan staat toe, kan jy my help en die plannen van Achitofel dwarsboom. Sê vir Absalom jy wil vir hom werk. Sê vir hom jy het voorheen vir my gewerk, maar nou is hij jou baas. Die twee priesters, Sadok en Aplotar, zal ook in Jerusalem wees. Sê vir hulle alles wat jy in die paleis hoor. Hulle twee ziens, Achemaos en Jonathan, zal ook daar wees en hulle sal vir my alles kom sê wat jullie uitvind. Gesaai, David sy ou vriend, het teruggegaan, toe hy in die stad kom, kom Absalom ook daar aan.